Kao rijeka velika teče jedna istina, koja naše duše spaja i svjetove osvaja, kao mu'min kada je sam sa svojim mislima, moje srce zikr zborila, ilahe illallah, kao mu'min kada sam sa svojim mislima, moje srce zikr zbori, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah, la ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah, svakog trena moja duša tvoje ime doziva, la ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah, Rasulullah Svakog trena moja duša tvoje ime doziva La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah on je Allah sve mogući, drugog Boga nema, stvoritelj je nevidljivog i vidljivog svijeta, ko poželi da uživa u ljepoti dženeta, nek mu srce samo zbori, la ilahe illallah, ko poželi da uživa u ljepoti dženeta, nek mu srce samo zbori, la ilahe إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Svakog trena moja duša tvoje ime doziva La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah Svakog trena moja duša tvoje ime doziva La ilaha illallah Muhammedu محمد رسول الله Muhammeda poslanika njegov sunnet slijedimo Kur'anom se tvojim časnim i odredbom liječimo, tražim oprost od Allaha stvoritelja svjetova, u kaburu da me prati la ilahe illallah, tražim oprost od Allaha stvoritelja svjetova, u kaburu da me prati la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah. La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah Svakog trena moja duša tvoje ime doziva La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah Svakog trena moja duša tvoje ime doziva La ilahe illallah Muhammedu Rasulullah O moj Bože jedini, mi se tebi molimo, tvojom voljom živimo i tebi se vraćamo, pravi put mi slijedimo i od aška gorimo, dok nam srca zikr zbore, la ilahe illallah, Pravi put mi slijedimo i od aška gorimo, dok nam srca zikr zbore. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah. Svakog trena moja duša tvoje ime doziva. La ilahe illallah, Muhammedu Rasulullah. Rasulullah Svakog trena moja duša tvoje ime doziva La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah